itxu eman doka. E, e, Zer nahiako, itxu alamando. Ez bata ez bestianik, itxu eman doka. Astehuntan Charles Bidegain bat zenbakia nunguian aiko zaiku. Carmen Diez Mintegik aldiz sohitasiko Euskal Mugimentu Eskertiara gabiatu zielaik feminismua ben baitan zela, ben abertan bazterutzik izan zela. Gotzon barandiaran eh, Euskal Idazdiak eta kantagintza dela eta Gabriel Arestiekin uano autosensuraik ezagutzen etzian idazlea zela zion. Ahatzegabe, Josef Karikaber be erantzaharekin Jinen saikula. Hasgitin. Egun Castelce viande en agia. Pierre Inarjauna, Loire-Atlantique, Departamentuko se viande empresako langile izan kalitatian jarraikia zian kargu. 2006 eta 2008ko urtetan enpresan izan dien trapuzak salahatuna izan zutian departamentuko osagari zerbitxier. Salhaterak ez du sekula famahunik, kasu juntane ez. Salhaketa pausatu ziala jakin urduko, enpresak kampuan txakatu du. Huts lariak egin lutukialakoz. Pierre Inarek legezkampoko egitate lan jiuzak dutu salhatzen bestiak beste rambal deitzen den teknika bat. Rambal horrek eranahidu supermerkatietan salduik estien agiak berriz biltzen ziela eta arabaliatzen agi berdats eta urruntzitu batez hitz egiten du inarek. Aipatzen ditue harrak edo astikoak, enpresako atelieretako hegatzpian kuri eta turta-turta agi pikatu edo stek hase egiteko muldetat jorten agiaren izoste deskaruntatziak eta berriz izostiak jateko epe mugen trafikatziak edo e, ehoik zien behien odola nula kanpoat urtukitzen zen hunen biltzeko zerbutsien kostain ezpakatzeko. Salhaketak eginik, informazione judizial bat zabaltzen da 2008 hama hiuan, enpresa bu eta bi kolaboratzaile hausitat deituik dia. Gentiaen osagariaen lanjean ezartiaz gain, kontrola egiler traba egitiaz suspetsatuik dia hoik. Hatik, enpresai etsaio sekulan agreman saniter deitzen dena elkik izan. Eta behafen juna esten du, nahiz 2000 eta Hamalauian, kuntien kortiak DGLA, Direktzion General de la Alimentación, haren kontrola eskaza kasuhuntan salhatzen dian. Deuze espariz bezala, System U eta flontsek jeraikitzen die kasteltz vianden bezero edo kliant izaten osauek aldiz dio salhaketa hoien funtsik estela eta jeraikitzen du kasteltz viandekin lanian. Funtsik badien ala ez dien, ez da afea osoki suituko, zen eta hatxarre batetan kasteltz enpresak difamazio salhaketa bat ezari baseion Pierre Inar Langile kanpoatiai, azkenian urtailan bedeatzean egin behar zen horren unguko epaia espeita eginen. Enpresak beak salhaketa elkibeitu. Conciencia es dialakoz oso-oso tranquil behar bada? Charles Videgain, qui se Qui se Qui se hitze zitzen haupa gizonak jeiki mutil etzen ahara deitzen kantoia, batasuna ah, batasuna bai eta mutil ere bai, mutil eipatu baitut eta mutiko ba, egun bat bat bi batasun batzarre denetai bada eta batzari eta batzari hun Ni nikonprintzen dut, batzarri egiten balimada badasiberuan, beti dela batzarri hun, ez da erren behar ere. da. Orduan, batekin lehenik konprenitu behar da dramatikaren alitik, beste izkuntzetan bezala, bat erreten balin dut, ez dela bi, ez iru, 7 eh, e, baliatzen baitu heli bat, ere bai, heli balimada bada, ez da, ardi heli bat, ez da bakar bat. Eta gero bat erren nahi du, Eh, beste erran nahi batekin, gin, ginen da erun batez. Ez da bi edo iru, da ez du dela determinatzen sobera. Da, bat batian? Batian, horien. Hor, bada alde batetik, pluralian ezartzen bali madut, bat zinez badira bi plurala, edo batzur, batzur, oi batuaz, edo eh, zenbait, bai. ez da arrasla uzabera. Eh? eh nik uh, eh, frantzesearen arabera erraitekotan eman ezatu, eman ezatu batzut, eh, batzu dela de eta zonbait dela Telka. Eh? Bai, bai, bai, e, iduri lute batzu ez durula hain ege erabiltzen, eh, paralean. Eh. Baina hola da bat eta plur, zu hori da plural bat. Berdin da hori, gramatikaren aletik. Gero eh, bat baldeatzen dugu ere behaz horren bata eta zuet iziregi untsa konservatu duzue horren batoitza. Bai. Zen batotxa zuet dako, ez du erran nahi du, e, ez du urozabera erran nahi di. Alaba batotxa badute, alaba bat bezit ez dute. Ah. Besteik ez duk? Beri batotxa ziklopoa, dure tartaroa, dure, beri bat bezit ez du. Du galdu erran nahi hori, eh, nahi bai, eta bat batoitza beste ez da bai? Eh, bakotxak xakio, eh, bai, bakotxak badu berea edo. Hori, hori, Eh, bakotxa. Eta gero bada ere bat ere, ah, bat ere badira beste hitz anitz, mintzatzeko manera anitz bada, e, eh, birik edo deusik ez, eta zuet uste dut egiten duzue bakotxik ez. Eh, bai, bai. Joan da eizteka, erbia atxemanen donetz, eta bakotxik ez, mm. edo bat ere. Mm. Edo bakotx bate, ez, ez da bakotxike. Bakotxike. Jo, bateko bada, edo astoa, kartetan bada. Zer? Bateko. bateko. Gero batu behaz aditza erren nahi du bat eritia eta hortarako daitzen da oe, Euskara batua erren nahi du Rusietatik bat editia. Eta batasuna editia. E, batasuna bestaldean biziki luzaz ezaguna izan da alderdi politiko bat, baina bestalde ere batasun bat, hemen badira batasunan iz, bai honan erindute batasunen eguna, joan aldean, egun mar bat, batek egiten du ustarit, eh, estretxin, besteak egiten du kaskoina ikastea. Mm, yeah, yeah. Dukzea, lukeke asoziazion da leitekina? Eh, asoziazion, bai. Mm. Erren edu bat egiten dutela, gauza baten inguruan eta biziki untsa da. Eh, batasuna lehen bez etzen baitez bada lotua, lotua politikarekin e, izaiten altzen ere egrizuaren aletik, bada irutasuna diru jenko, bada batasuna bateitian horbaitetin, no, zerbaitetin. Eta jo batasun ere egan edu izaiten alera eite edo antza bat. Eh? Etxarako, etxeberri xarakoak eman ezan egiten du, Eh, latinetik eh, jin hizkuntzek badutela lako batasun bat. Bai. Eite, hori bai, da. Askazi. Eta jo batekin, bada beste hitz bat, batzar, batzarre. Hau iduri luke, afe, iduri du, lehenik hori dela, leku batean dien, adineko jendeak, edo zuhur diren jendeak biltzen zirela, lekuko gauzen uh, eh, trenkatzeko. Eta hori uste dut, alako adina balin bada da senatu bat bezala, eta hori bastanen eman esan biziki ezaguna zen, batzarre, deitzen zen, ah, batzar. Gero... Ba, lapur dine bai? Lapur dine bai, batzar bai. Eta uh, zonbait eren dute, hortit batzar uh, eh, itzat eman zola frantxez itza bazar. Zeren, diote batzar horietan behaz dienean mintzatzen zen... Eh, nahi bezala eta behaz bazar handia zela. Mm. Ez da bat ere iriaz, aldiz, bazar egiten dela ah, pers, bai. persiaten, bai. hori da, arabiara. Eta jo aldiz ez dakit nuntik diten den kaskoineko hitza, norbait deitzen dugu laiz, hori da batzarru bat. Ez dakit izbara un batzarru, da jende utzia, hola, ah, bai. ba, Batzarretik giten den ez dut uste nit uznezake batzarre hori, eta uste dut askoz eh, edegaro dela Siberuan baliatzen duzuen batzarri, er nahi du jendea hartzia kasu eta amuntzuki. Mm -hmm. Eta ni hortan... Akoir bezala. Akoir bezala. Bitsira zen batzarri manesian galdu dugu, ez dugu izan, eta bada beste hitz bat bizitik <laughs> politatxe maten dudana bonasera ere bai, ez? Ba, bonachera. Bonachera? Bonachera. Ester se Ola, ondi diatia eta... Ah, Itusten bai. da, baina da, norbait diten dela hori behaz, xe zaio. Eta... Eh, bada izbera hau egiten zait, ez dati nunti diten den. Eh, Sohutan, hori, diapal zaharrat erreten zeuen, taula dozte egitea taula doste da diende hartzia etxean, hola, berden bezala, e, suhur izan dabe, biztana taula doste hortan dela tablo eh? Baina eh? ez nola sortu den eskoraz. Baina taula doste erdarrati egiten da, eh, bonasera ere bai, baina batzarri ez, ez dut uste. Eta zea batzorde? Oian, batzorde berriago da eta hori da uh, nola rema, jendea biltzea ibaten baten inguruan. Hemen esu zenean, ba, bada gramatika bat zordea. Mm Jendea biltzen da, batzen da, eta dramatika tratatzen omen du. Mm tratatzen du. Eta bateri? Ah, hori ah, ez dute musika egiten. Bon, ebe hortan, bat batian etziko diagordin, bat delakua. ez dakit landu zinuten ez eh, kontzeptu hori Euskal Herrian, eta, bueno, ez Euskal Herrian bakarrik, baina ama, ama lura, ama eh, nazioa, patria, ama. Hori, zertako emaiten zaio em, e, emakume paper hori hain importanta den gauza bati? Bai, gu eh, elkarketa horretan landu gendun boterea, landu gendun nazionalismoa, landu gendun komportamendua, eguneroko bizitza, aldaketak eta alako gauzak ez. Mm, Nazionalismo buruz oso, oso interesantea da kapitulo hori, oso gaur egun ere. Ira. Ama dela kongena? Ah, bai, bai, ama, ama, ama, ama eh, eh, bihurtzen da emakumea ba, ere du nagusia eta beraien, bera, hori E, hori lehen ba, matriarkatoa esaten genuen bezala ez da gertatzen hemen bakarrik. Mm-hmm. Gizarte orokorrean emakumea hartzen da, mm-hmm. ba eredua eta beraien... Frantzez ez esaten la mère patrie. La, mère patrie, edo gaur egun ikusten ari gera arabear munduan, ze gertatzen ari da. Ze aldaketak izaten ari da, eta nola emakumearen gorputza da zentroa, nun mm, herri, ba, herri batek jartzen du bere izaera ez? Emakumea joan behar daz, e, eh, ba, ba eh, edo, bueno, sa, edo, edo, eh, burka, edo, burka, edo, gauzakin. Hori ere da, ba, beti gertatzen da. Ben, nazionalismo bai zarra, izan nahi dut, zarra, ama lurra eta emakumean jartzen zun bere izaera. Emakumea izan behar da, la salvadora, la bai, nagusia. Eta baino, baino abertzalismo berrian ere, eta sortu zanean, Ah, badago oso momento oso polita, ez, hasieran bai, e, eh, asaltzen ziren bere eskri, eskrituan eta bere idatzitan emakumearen aldaketak eta feminismotik hartuta zerbait, eta gero hori desagertu zen segituan kendu zuten badaude dokumentua eta hortaz landu gendun nahiko, mm-hmm. ez? Eta hori, karo, se arrasca eta ze suposatzen da emakumentzat, ez? Zeren da askatasunaren privazioa, mm. ez? Bete behar dezulako. Zer, nola espait, eh, beste batek imposatzen dio nola izan behar duen? Nola izan behar da, ez? Eta izan behar zea, ama ona, eh, hemen e, baloreari buruz e, egin gendunean ikerketa, ez etena, e, ama ona, garbia, eta lan eta langilea. Hori izena lehenengo hiru gauzak ez, beste gauzak ez, eta mm. mila gauza jarri genduen. Mm. Baina bai, berai emakume propioa okeratzen zuten, eta bere emakumeak esaten zuten bere, bestek nola ikusi zuten bere burua, ere alako. Ama, ez, eh, on, ama ona, garbia, osea, enbengo emakume beti izan da, garbiketak, eta, eta, eta, gero langilea, ez. Bai, bai. Ama Virgina modernua. Ama Virgina modernua. Ama Virgina neko modernua da, eh? ez, eh? pensa, eh? Mitu haiek ere, eh, Lizan oso berando atrea, eta justo, eh, ba, tesika eta eh, oso lan politak horretaz, eta sortu zen emeretzi mendean, Immaculada eta lako gauza, feminismo justo azaldu zanean, eta beti emakumeak e, feminismo eta aurrera eramaten dutenean bere, bere mm, gauzak eta aurrera eta ateratzen dira alako mitoak, ez? Mm Mito, eh, mm-hmm. ama, e, claro, Freno bat ezarteko bezala. bai, bai eta, eta gainea, claro, e, mendebaldean E, gure oraindik daukagun gizartea, ez dakigun orain noiz arte, baina oraindik daukagun gizartea Mm, amaren paperaren inguruan sortzen da. Burgesa emakumea inguruan. Mm-hmm. Eta burgez emakume hori eredua oso garbi dago etxean egon behar dela, ama izan behar dela, zaindu behar dela zenarra, eta etxea garbitu eta hori dirudunak baukiko dute langileak eta laguntza mateko beste emakumeak eredu hori hartzen dute eta ba, etxean daude eta bere bere sama guztia bere gainean e, eh, sortzen dira, ez? Baina hori da kurioso bai. E, edo herri berri bat e, eh, azten danean nazionalismoaren munduan edo aldaketa daudenean edo feminismo azten danean aurrera ematen eh, emakumearen e, ba, ba, deseoak eta hori sortzen dira alako mitoak, ez? Mm Ematen da, ez espen bat badela, ez tekit, Kurdistanen, ez dakitegi ala den? Bai Kurdistanen, klaro, gaur egun emakumeak ikusten ari gera, ez? E, ba, ba, daudela batitzen eta hori. Baina hori, noiraino ez da beti gertatu. Emakumeak ez dira egon beti lehenengo amaian eta anlerroan bataiatzen. Nik uste baietz. Gero, beste, beste gauza da, nor kontatu du historia, eta nola kontatu dute, eta zizkuratu. Baina, ikusten ari gara, ondarre bian, hain beste, estilo, ez, eh, balardekin, eta hori, emakumeak, amasei garren mendean egon ziren. Ba, ba, ba ez bakarrik e, boelta ematen, esan ziren ba, greba egiten, eta e, bakarru ba, bat este borroka egiten, ez? Ordun Bueno, nik ez dakit noraino gaur egun posibilitate dugun ikusteko eh, emakume hoien nola den, lehenengo, mai, lehenengo eh, filanan, ba nik uste beste batzuetan ere emakumeak egon direla, ez? Mm, emakume mm. batzuk. Edo, ez dakite, hori da nere ideia, eh? eta gutxi dakigula, batzuetan sortzen dan, ba, ba hori historia txiki bat, nun emakumea bataiatu dute, egon dira, eta ez dakigu gehiago lan asko dagolako oraindik ateratzeko emakumeen papera historian zehar, ez? E, Carmen Diez Mintegi esan duzu emakumen gana juntzin dela, eta zuek kanpoko begirada batekin ikusi eh, Euskal, emakume, baserritar, urbano eta arantzalen papera edo kokapena nolakoa zen. Baina zuekin hitz egiten zuten emakume hoiek, zer zuten beretaz kontzientzia bezala? Nola ikusten zuten beraien burua? Mm, ba, denetatik, ez, ikusi egin duen. Batzuk oso konstienta ziren, bere geizkiz edo dela. Beste batzuk ez e, gero kontraesanak ere ba zeuden eta hori beti ikerketa egiten desunean eta teknika desberdinak erabiltzen desunean garbi ikusten da. Zu galdetzen baldi oso emakume bati bere bekotean edo bizi bada zer da garrantzitsuena, esan dugu elkarrizketa eta tal. Gero E, beste teknika batetik e, ikusten badizu, igual hori ez dago, ez e, da, bere, bere utxunea da, edo ez daukan gauza bat. Eta ikusi egin ba hori ez, oso garbi, irian bizi diren eta etxeko, etxeko emakumeak, ba, bere, oso konsientea ziren bere, situazioa ez dala ona, ez? Baserri munduan denetatik zegoen. Ema, edadeko emakumeak, ba bueno, ondo, bere buruarekin ikuste dut ondo sentitzen zirela, gazteak ez. Eta e, ba, baserriko emakume gazteak aspaldia, dekada batzu, alde egin dute baserritik. Me, emakume dira baserritik alde egin dutela. Orduan, hori hori dorio bat atera behar dugu, ez matriarkatu hori ezan oso, oso atxegina bera zeren emakumeak esan dira bazaretik alde egin dutela. Bazaretik. Gizonek baino gehiago. Bai, bai, bai, bai. Ba, bai, bai emakumea dira. Eta badago hori guk ere ikusi egin duen, baina badaude bestik erketak ere, hola koska ez. Baserri munduan oso horra da, gainea... Mm, normalean, badakizue, mm, gizon bat gelditzen dela, gizona baldin badaude, eh, gizon bat gelditzen zela baserrikin, orduan kanpoko emakume bat ekarri behar zun, eskontzeko, eta emakume hori beti ba, esan bere ez? ordun emakumeak dira gaztetan alde egin dutela. Edo sobran soberan zeudelako, edo bere erabakia izan dalako. Alde egin dute. Bai, bai hemen Euskal Herria, Nafarro, go, Nafarro goien ere berdin gertatu da egin dugu bestik erketak, eta hori gertatu da emakumeak alde egin dute, edo eta gelditu direnak ez dute eskundu nahi. <laughs> Osea, hori bai ikusten zan oso garbi arantzale munduan esan genuen bezala beste, bueno, best, desberdina izan da, gaur egun ja ez, desberdina, aldatu da, asko gure gizartea ez, bai. baina laro urtean, o laro gehi urtetan, oraindi aintzinako gauzak ere gelditzen ziren, ez? Mm -hmm. Oso gutxe esan, den, esan dudan bezala kanpoan egiten zuten lan, baserria hori, ditzen ziren emakumea, baserriko munduan bizi ziren, baina emakume pila alde egiten zuten, eta ba, arrantzale munduan, ba, bueno, aldatu dira asko ere, zeren mm. ba, ba arrantzale desberdin, desberdina da gaur egun, ez da, ba, gelditzen dira txoko batzuk eta hori, mm. baina, bueno, Orduan, baino garai hartan bai ikusi egin duen oraindik Euskal antzinako Euskal ez? Yeah. Latzen ari zen erraiten zinuen eta garai haietan eh, galte egiten zela edo eskatzen emakumeari garbia, langilea eta ez dakit... Ah, eh, ama, ona. Ama ona. E, bueno, gauza asko da, bena gaur eskatzen zaio errakargaria, seksia, bai. ez lodiegi, ez meegi, izatea lehenetzen etzen eskatzen. Ez, ez, ez, ez. Orduan, okertu da, nunbait? Ba, alde batetik, bai. Da, bai, jartzen badegu balantzan, ez? Zeu eskatzen zaio, zaigu egos eta gure onguruko jendea, ba, bai, beste balantzan badaude nik uste eta aukera gehiago, ez? Mm -hmm. e, aukera gehiago esan nahi dut eredu desberdina daudelako. Garai hartan oso eredu gutxi zeuden emakumentzako. Eta gaur egun eredu gehiago daude eta posibilea dugu aukeratzeko. Nik uste dut hori, naiz eta murriztu izan, eh? aukerak, aukerak eta hori, nik ez dut esaten oso libre garela eta askatasun osoan ez bizi aukeratzeko. Baina, hortan gizonak ere ez dira. Ez, ez hortaz gabiltza. Asko, ikarketa hau, hasi ginenetik orain arte, asko ikasi dugu, ez? Garai hartan, ez egon genero adibidez, e, buruz egiten ez genekien zer zen. Mm eh, hasi ginenean, e, kategoria zan mujer, emakumea eta gero konturatu gera hori ez dala existetzen. Utsienez emakumeak eta emukumeo gerala. Eta gero ja sortu zen, bizkata horrela goa, genero, e, osea, ikusteko beste ikuspegi bat aldatu zen, zeren... E, eh, eh, Laro gehiago markadarte iaia pensatzen gendun biologia egiten gaitu, naiz eta esaten gendun Simone de Beauvoir esan zuen, e, mujer ez, makumea ez da ez da jaiotzen, bai, egiten. Bai. Baizik eta fabrikatzen. Fabrikatzen, ez. Baina, jaia, boguarrek esan zuena, laro gehi urtetan bukaeran, nik uste dut, laro gehi darte, dolu gehi tamara darte ez un oso, ez, ez geneien, ez genekien, zer suposatzen zen hori, mhm. Eta genero hasi e, ginenean ikusten zer suposatzen hori eta biologiaren kontra nola hasi behar ginen ikusten beste ikuspegitik han ba, ikuste dut aldatu ziren gauzak e, ikerketarako basearo ez e, ikusi gendu nori zer zer suposatzen zen eraikitzea. Carmen Diez Mintegi Kilanko hitzordia hortan bego astehuntako, dagun astiane gertuko zaikula, arte hortan nain beste elhe behikatuik, harde pausu nio bat, behibidetako ande suia taldia hebentsek, maribidar, mirentxu ager eta pantsis bidar zaizku, izen hunen eta gibelian, eder hunen, izen eder hunen gibelian, heltuko niz gordatzen, haien eh, ahotik, ez baita haien eskutik, hatik, oai, hartuko dugu, argizagiak. Oh. nadin Ene bihotza zurekin Deskantxurik bat ere ez dut Ene gazten New Jan Zaharrak, Juzef, Karikaber barne, Gibelaldi, aldi alatia baiten gutila. Ah, bai. Euskerrak dena herri, putzak dena aharra. Ordin, horrek, badik, be... Erran nahi premier degre hortzaz kampo, zerbait erran nahi dik, eh? Bai, euskerra, eh? bon hua, hiotxai gelkitzen Hua sinatuituk, eh? Hua badak jau egin. giniten. Ez zinuka egiliak. Eh? Egiliak ez zinuka. Ez, ez, ez, ez, äh, ordin, äh, nuna behita ahalketzen duk, bena sinatuituk. Ordingo, hoiduk, hor geho, hor gaizak lartuk. Hor ez duk ahara bideik. Besti aldiz hutza, hua, urina badik, ben ez duk ez dik Urina badik, solamente ez dakik hua nunti jorra den. Sanoin, että kampoti on rauke. Niin on harnuk. Tantava teki, että sieltä sä kyrrät. Että jo benja etsen hyzvat eskapisioa. Sä kyrrät josti katavat emansioa. Kyrrät kampo. avilua kampoa. Beakin juuris jäsi on, että sä kyrrät jo genemaita. Voi vaisik. Tantasia ei ez gina izi harri maite tanta hu ordin, mentuz hoi, hoi eta ez zaidio gube gaine. Ba hor duk amini bat ze, adibidia ez, e, nolaz hütsak ez din hiotxik, be nur nahiak izatzen ahaldela. Bai, hoi duk. Eta harra bide dela. Ah, bai. Yutsu alamani. Yutsu alamani. Ez bata ez beste. Nik, nik, Nik etxeman doka. Sendi zaio, ebai, e, bueno, behidaz batzuetan, barnean holako su bat, amorru bat, ebai, bezala, bueno, ba, maite duen mundu horrengan edo eskizofrenia bat bezala badik. Ba, gaixotu ere, ezagutu zutenek esaten dute, e, herriarekiko e, eta hizkuntzarekiko zeukan atxikimenduaren eraginez sortu zitzaiola. Horren beste bizi zuela herria, Eta herria diogunean esan nahi dugu jentea, esan nahi dugu e, baztertua, e, esan nahi dugu hizkuntza, esan nahi dugu kulturgintza, kultura. Horren beste mintzen zuen egoera prekario horrek, ez? Zenba jente zegoen baztertuta, gogoratzen aria e, loturik sai honetan bertan ikusi genuen oinaz eta gamboa kanta hartan berak esaten du bosteun urte e, eta gero oraindik ere e, batzuek dirua dute eta gainontzekoak izerdia, ez? Osea, klase borroka hori oraindik e, presente dagoela eta klase borroka horrek aurremeste bazt, jente baztertuta eta egotea e, Euskal, Euskal es Burgesia eskuindarraren jo, e, jokabidea e, horrek guztiak e, loa galarazten zion antza, hori ezagutzen zutenek kontatua eta horrek fizikoki e, eh, erasan zuen gaixotu egin zuen eta gero bueno antza omen zen ba, lanaren esklabu bere bere gogamenez eh berak nahi langile antza neka ezina omen zen Eta gero testuetan hori igartzen da, bulkadas idazten duen idazle bada, esango genuke, naiz da gero landu egiten dituen testuak, baina asko igartzen da bulkadas ere idazten dituela, ez? Barne zer bulkada, zer hori, bomitatzen ez eh, eh? Bulkada da barnetik e, braustakoan ateratzen zaizuna, ez? Bapatean ateratzen zaizuna, ez? Esan beharra sentitzen duzu zerbait, adierazi beharra, eta hori atera egin behar duzu nola edo ala. Naiz eta gero berak lantzen zituen testuak noski. Hor, izerdia ipatzen dira, gogoratzen zitadak aurtenko Bertxo Txapelketako finalan maialen Lujanbiok izerdia zateratu duena, eh? hori, <laughs> badik, eta arresti ze ikusteko. Ba, ba, e, bueno, maialen egiten duen izerdiaren azkeneko puntua, okerrespanago ez dut ondo gogoratzen, baina... Eh, horrelako zerbait esaten du, ezta? gehiengoak egiten dugu izerdia, baina eh, gutxiengoak ateratzen du izerdi horren etekina, ezta? Bai, hori, hori da oinasa ganboa poema horretan, gero oskorrik kandatu zuen poema horretan, e, arestik esaten zuena, bai. Eta egun egia bat esateagatik abestiarekin geldituko gira orduan. Bueno, ez dago aztertuko abestia, edo ez dago bihitzen nahi baduko, larin kantuaz? Bueno, Hau da, lehen aipatu dut e, aresti modernidadea ekarri zuela, bueno, irira ekarri zuelako poesia, gaien aldetik eta hizkuntzaren aldetik, berak ere oso agarbi zeukan nola idatzi behar zion e, irakurleari, irakurleak lehen kolpean ulertu behar zuen. Esaten ari zitzaiona, ez? Lehen kolpean sartu behar zitzaion, bestela ez zeukan baliorik. Ez? Poesia mailu bat da. Poesia izan behar da tresna bat zerbaitetarako ez? Hori da. E, eta orduan egia bat esateagatik honeta, bueno, modernitate hori ere adierazten du e, zertan ba bere e, jokabidean, bere izaeran, bere jarreran idazle bezala, ez? Ez ditu bereizten idazlea eta gizona. Bat da. Ez? Gerora e, garestik gandik urte az, askotara eta oraindik ere sortzaile askori batez ere merkatuarekin oso lotura e, zuzena dutena eh, dutenekin eta eta sormena diru ateratzeko bide eh, baino ez daukaten hoien gandik askotan entzuten dugu bueno gauza bada lana eta beste bat gauza da e, oholtza gainean dagoen eta arestik esaten du ez ez ez persona bat da ni ni naiz idazten duena hori ni naiz eh eta hori ere modu oso modernoa zen. Ez? Jokaera jarrera hori ofizioarekiko engaiamendu bat adierazten duelako egiten duenarekiko, ez da? E, eta gerora arestiren ostean literaturaren autonomia, ematen den ez da bai e, da, batez ez, Aiz Arbitoria eta Koldo Izagirrek plazaratzen, o, oh, Bernardo Atxaga eta Koldo Izagirrek plazaratzen duten Oustela oh, ustela aldizkari lehenko, lehenengo aldeko manifestu batean, ez da? Eh, hor e, dago. Eh, eh, hor e, e, or, dago e, erroa, ez? E, sustarra hor e, dago, ez? E, Konpromisoa eskatzen saionean sortzaileari etengabeko eztabaida dena, ez? Arestik berehala e, argitzen du. Ni naiz idazten duena eta idazten duen hori ni naiz eta horra agertzen dena ni naiz. Eskara ja, bai, ja, ja. bi. Eh? Ez ni etxean eh, familiarekin lagunekin edo lanean persona bat naiz eta gero idazten ari naizelarik beste bat, beste, e, guztiz eh, kontrakoa izan gaitezken. Ez, kontra, eukiko ditugu kontrasanak, baina bat naiz. Ez? Eta hori oso jarrera modernoa, modernoa izan zen bere Zea, modernoa, baina norroita razten ditadak Jesu Kristo bezalako pertsona bat, bait oso tasun zertegatik. Bueno, e, existiten esten personaje hori kreatutako fikziozko personaje horren ezaguarri asko, bai, noski, segatik ez. E, oso haintzat hartzekoak, haintzat hartzekoak, hartzekoa dira. Bueno, arestiren testuetan ere agertzen da, agertzen dira asko horrekiko, eh? hau da, kritikatzen ditu desente eleiza instituzio legez, eleizak instituzio legez, e, egiten dituen desmasiak baina baita ere badaki badagoela jente oso on bat hor eh, laguntzen ari dena baztertua, ez da? Hortan ikusten da Bertol Brechteki lanko zeukan atxikimendu edo gertutasun hori. Bai, eta bueno, hemen egia esateagatik honetan hori esaten du, ezta? Ba, azkeneko hitzak oso adierazgarriak dira, ez? Eh, honek egiten duena da eh, egoera oso e, muturreko bat eh, eh, adierazten du, ez? Egiak bat esategatik alabak alabak hil behar badizki basaizkit, e, eh, Andrea bortsatu behar badidate, ez? Eskua moztu behar baldin badidate, hala ta gustiz ere, e, inoiz inola inun enaiz isilduko. Nere aitaren etxea defendituko dut bezalako berri duk? Bai, baina hau askoz e, e, sakonagoa da. Ja, ja eta, eta bere ofizioari oso lotua, ez? Osea, hau da persona eta idazteari oso lotua. Hau da ez, ez dago autozensurarik. Berdin dit niri egurra nork emango didan. Berdin dit eskuinekoek, eskerrekoek, goikoek, bekoek, aurrekoek, atzekoek. Ez nik idatziko dut. Nik pentsatu eta sentitzen dudana. Eta horrek e, horren ondorioz edozein zigor jasotzen badut ere, hala eta guztiz ere nien naiz izilduko. E, Uztut, gaur egun adibidez e, Twitterreko txiolariekin edo e, Espainiolek ez e, e, mordazaren legea edo hori ez dakit ezagutzen duzuen zuek bai, e, e bai. edo zeinen kontrakoa da, hor da, e, gaur egun gobernuan dagoen alderdiari eh, alderdian interesekoa ez den mezu ideia eh, iritzia zabaltzen baldin baduzu egudun legea. egin zaitzakete, ez? Medo manifestazio batean egoteagatik, edo izugarria da, edo, edo Twitterren, ez, ja, zuk idazteagatik, bai, baina ez horregatik bakarri, ja, beste batek idatzitakoa bertxiotzeagatik, zabaltzeagatik, ere, zigorra jaso dezakezu, ez, hor dago, Alfredo Amurrioko e, kasetaria Twitterren idatzitako gauza batzuengatik urtebeteko kartzelan, basauriko kartzelan dago, ez? Bueno, eta horrek hori eragiten ari da jente askorengan izugarrizko beldurra normala den bezala. Hau da, ez dute benetan pentsatzen dudana e, idatziko ze hor dago polizia nik idazten dudan ari begira eta igual kartzelara sartuko naute iritzi bat ematearren. Bueno, arestik esaten duena da, berdin dit. Hala ere, ena izi orduan, jarrera bezala, hori, e, hori da irautzailea Euskal Herrian. Ara. Itxu mandoka, itxu mandoka, itxu mandoka, itxu mandoko, itxu mandoka. Eta Gabriel Arestik izkibatu zian eh, teksto bat eh, entzunen dugu oai gue be urrentze juntarat guatzala eta emailia oskori talde ohikuak eta kantoia da bizkaiko abeatsak. Bizkaiko aberatsak dira diruzale txerri erosle eta txorizo saltzaile. Dendaz bete dituzte bilbon zazpikale, inoiz ez dute man pausorik debalde. balde. Burrukatzen bai dute diruaren alde. maiz demuako tranbilan eta beti garai Bere arte handi jo humore txita laiz berri batekin gaur bezituko naiz Tengo arlotea jantziko da Gura ikusi eta bendari guztiak zaharra geldi eta korrikan gaztiak Saldu nahi dizkiote makailu guztiak gauderdiko izarrak eta eguzkiak Inorren ganatzeko nolako trastiak Somera arte kale gero tenderia Hanik ikusi genuen milako meria Tenderoaren arekinak media Gizonaren gainean handero liria Hankak kendu diote aizera beria Buruaren moduan joan da igesian kabakarra batekin baliteke bizi Mundu honetan ez da bat ere justizik zazpikaletan nahi trape bat erosi Eta oinetakoa bertan beharrizi Euskal baserri tarrak pobreza baina handiagoa askoren grandezak Madrildik etorri den korte ingelesa, bertan sartuko balitze euskadun baldresa, dirua gastatzeko manera errezat. kontzertu lehi zertan urentzen den Mandoka, eskerrak ebeti bezala gue kolaboratzai lehi huak gabe hatik ezpeit ditzate. Utxumandokaik eran ahidut Carmen Diez Mintegi, Jusef Karikaber Etxebarne, Charles Bidegain eta Gontzon Barandiaran nikene aldetik dagun hastiala dioziet, arte juntan leher eta zaparta egin arte izan zoriontsu, atiatia eta milapot. soinua ulertuko alduzu bada egiten dizudan keinua deikari zainzu diru pixkat badaukat etorri arrasian eta mintzatuko Eta mintzatuko gara hartan ordu oro Ernatu oiziren ametsak Bizitza hotzan zetorren Eskuetatik bazkatzera Gazteak ginen ta ergelak Ez genuen asmatu Erdi egizitzaigun Sentitzen genuen guztiak zegia da eta beti deserosua desordutan dator dana dana zaigu dezegokia gazteak ginen ta ergelak ez genuen asmatu handiegi zitzaigun sentitzen soinua ulertuko alduzu bada egiten dizudan keinua gazteak ginen ta ergelak ez genuen asmatu handi egizitzaigun sentitzen genuen guztia